Emigani esura ya mkaga Emihano endijo Mwana wange koraba oyesimbire mutai wawe anga koraba otereireo owaero omusimbo Anyuma okashanga ebyo wagambire bikunagire omumutego okwatirwe omumbigambo byawe Awo mwana wange okole oti oyerokole arokuba wagire omikono ya mutayi wawe oyanguwe ogende oyetoye ali mutayi wawe ogwo otakunda kunagira hanga kusombera oyerokole nkensa neiruka omuhiigi okwo ekinyonyi kisiga akitegire omuze gumunafu iwe munafu yegera amushwa olebe ebyogukora oyege gukora gutaina mukama mukuru anga mutwazi kutekateka ekyakulya kyagwo omukyanda no muigesha gushombokya ebyo guralia iwe munafu oraikarao obyamire kugoba maki orasisi mukali kuruga omuturu kanagireo kake kansombeo kambyameo nyiki Aho obunaku burakwizira uko bwizira enyenjezi nobworo bukukwate okobona omwisherukale Omunyarwango Omuntu omunyarwango ataina mugasho agenda nagamba ebyakatozi akoma akomya maisho atera amaguru ahansi atunga abantu orukumu omutima gubi gwa wenene gumukoza akubi aikara nasimanganisa abantu emitwe arwekyo urushengo ruli mugwera kibandagara aenda endeke aonao mara talikira ebyo mukama atamwa habao ebintu mukaga ebyo mukama atamwa nangu numbwa wenene amaano gaba mushanju eituli hey, ebishuba okuita bataina ntambara omtima agorwango ogutekereza kukora kubi amaguru agarauka kukora ebibi omndulizi webishuba agamba ebishuba byonka no muntu atejanya barumuna emitwe mwana wange omwango gwasho ogukwate kandi ebyonyoko akwegesa obigumeho bulikanya bikuikale amutima obyekome no mungoto ebyo bakwegesa ebyo bila kuaburaga mu rugendo bikulinde orora abaga obyamire kandi oro orasisimuka niyo erabaga fumoro yawe haro kuba omwango gushusha etara nekyo wayegesibwa kibakitangara emianoniyo ekoleka okoraarora ekuwa okwelinda omukazi omubi ekulinda akalimi kali kuterera akomukazi enjanga omukazi murungi ogwo otamugaira amutima kyonkai otamuyora maisho ekyo kikakunaga omumaraya ashashurwa omukategumwe kyonkawenene ogwo omukazi ensiyani ashoyitera omushayija amuitabuita omuntu yakwekwatira omuliro omukifuba emiendo ye etayire anga arabe amakara ag'omuliro atayire maguru nikyo kimo n'omuntu ashemera na mukomushayija kaishe muntu agonza mukomushayija taliburwa kibona bunyo komushayija arumwa enjara akaiba akantu akakalia abantu tibamugaya mara oko yakwatwa ekyo yaiba akiripa emirundi mushanju atao ebya byona ebiri omunjuye omuntu asiyana na magezi omuntu kusiyana aba nayeita ebyo ayao gaba mauta nenshoni mara ekiemuke ekyo tikimurugao kuba ekisho kigiza omuntu ekiniga kandi oro alikweoroza taganyira takunda kuongerwa noro wakumuwabingi bingi bita tagwerera